ben nik nahi jatzat sehet. Ach zuenak, ze lan, hatxarien etxan deuze lan zeik. Geo etxan presaik. Komunikatu die, gaizak horok go shoki bali bezala, eta oa ikasi burduina solatigan mehalikak egin zubiak, eta guk, ez dakiag, deuze. Ordien hoi, uh, eh, eraitan jat araberiz, ez duk leial, ez duk unest, eta ez duk zehargi. Ordien, zena hiduk erandezagen, ez dakigun gaizetaz prentxan bidez jakiten Ni da egia jakin zehazki. Zentako, ze lan eh, abiatu iden, eh, eta nure jaman entutin, eh, ze uh, bureau de kontrol kontrolat entutin, ze uh, konkluzione hartu dien, uh, duilikak uh, zinez ahinki egiten jela gaizak, nune hiutan hogei mila gente gaiten den subiu eskopatetan gaina. Ordian, hola egiten badia gaisak, eh, aiza komprenitzen ahaldik, eh, be, le pont de eta restakuak, eh? Behar kotiak gaizak, suiztut, holako lanjeak gen lekietan, zeharkiago egin eta eta konfiantzan eta leialki ez, eh, ez mania hortar.